Lăsați pe copii să vină la mine, eu Domnul am spus când eram pe pământ, aceleași cuvinte și acum peste veacuri le spun omenirii din chivotul sfânt. Lăsați-ne să mergem cu toții la Iisus, Căci vrem cu dor nespus să ne oferim în dar la Sfântul Său altar.